Sveicināts, Mārtiņa, sveicināti, darbie klausītāji un skatītāji. Jā, Māri, liels tev paldies par uzticīgu mani kopā kalpošanu. <laughs> Slavu Dievu, ka šī tāda iespēja dot. Jā, darbie draugi, desmitā sezona, desmitā sezona rā, Radio Marijai. Eh, nu, ziniet, nu, tā, atkal, ja skatās eh, bērnu gadu ekvivalentā, ja, tas liekas, ka wow, desmit gadi, tas ir, tas ir tas ir zolīts vecums. Nu, manai meitai bišķi pār pa pusotru <laughs> gadu. Taviem bērniem stipri vairāk? <laughs> Nedaudz, jā. <laughs> jā. Bet, nu jā, kā sacīt, slaudījām par radio Mariju un par šiem te desmit gadiem, desmito sezonu. Dārgie draugi, paldies arī par jūsu uzticību. Uh, kad jūs esat kopā lūkšanās, kad jūs esat kopā atbalstot ar savām finansēm Radio Marija Latvijā. Es domāju, ka Dievs jūs bagātīgi sveitī atpakaļ ar savu vārdu, ar iedrošinājumu, ar aizlūgšanām, ar atbildētām lūgšanām. Tā kā, darbie radioklausītāji, turpināsim kopā strādāt tam kungam par godu. Ja? Un, lai viņu vārds skan Latvijā un aizsniedz tos kaktiņus, kur vēl uh, nav šī gaisma iespīdējusi. Nu, tas taču ir brīnišķīgi, vai ne? Mārķis? Brīnišķīgas lietas. Un, um, Māris par šo laiku ir kļūst par mācītāju. <laughs> Eh, vienā draudzē, kas atrodas Dobelē, Māri, mēs tev apsveicam. Paldies, Mārtiņ. Par šo te Paldies. uzņemšanos, kalpot. Tā kad, dargie brāļi un māsas arī, kas mūs klausoties, aturiet Māri lūkšanās, lai arī šī kalpošana noris tam kungam par godu un lai spēks un gudrība māri pavada. Un Paldies! Viņa, un pasargā Dievs jā, visās šajās lietās, darbie draugi. Tas ir ļoti svarīgi, tas ļoti būtiski. Un, jā, mēs turpinām, turpinām labi iesākt to lielo ciklu par uh, stipriem, ietekmīgiem vīriem Bībelē. Pēc brīdiņa es pateikšu, par kuru vīru mēs šodien runāsim. Protams, tie, kas jau izlasījāt kādu ziņu, Tur, kur es biju rakstījis, par ko būs runa, tie jau zinat. Bet šajā brīdī, kā parasti mēs, kad iesākam raidījumu, mēs to iesākam ar kopīgu lūkšanu, lai mūsu prāts, lai mūsu sirds, lai viņas būtu sagatavotas, lai viņas būtu vērstas uz to, ko debes tēvs ir sagatavojis šodien mums. Un Māri, vādi mūsu lūkšanā. Paldies, Mārtiņ! Paldies Tev, dargais debes Tēvs, ka Tu esi Dievs mums šādu iespēju, kad mēs varam būt šeit studijā, un es lūdzu, svētais gars, lai Tu tiešām runā no tās pārpilnības, kas ir mūsu sirdī, šo te mīlestību pret Tev, mīlestību uz Tavu vārdu, un vēlēšanos iesēt Tavu vārdu sēklu šo brāļi un māsas sirdīs, kuri klausīsies šo te raidījumu. Mēs lūdzam, lai tu svētkungs studiju, lai, lai tu svētkungs šo te desmito sezonu, šo te jauno raidījumu, un lai tiešām tas, par ko mēs šodien runāsim šeit, lai tas atnes augļus, kungs, katra cilvēka dzīvē, kurš dzirdēs un uzklausīs tevi, paklausīs tevi, sekos tev un rīkosies tieši tā, kā tu, kungs, esi paredzējis, tāpēc, ka tev ir aicinājums priekš katru, un mēs īpaši lūdzam par vīriem, par šo te vīru sagatavošana ieiešanai viņa aicinājumā kalpošanā, ne tikai ārpus savas ģimenes, bet tieši savā ģimenē, lai viņi kļūtu par stipriem tēviem, lai viņi kļūtu par stipriem garīgiem līderiem, un pēc tam viņi varētu tikt lietot arī dievdruvā, dievu darbā ārpus savām ģimenēm, lai viņi trauk tavās rokās, kuras tu lieto tieši tā, kā tu esi ieplānojis un vēlies. Mēs pasakamies tev par šo privilēģiju, kuru tu mums jāvēs, Dievs, kungs, tu mūs atradi, tu mūs izglābi, tu Dievu mūsu sirdīs ieliek šo te vēlēšanos un Dievu mums iespēju to darīt. Un tāpēc mēs lūdzam, lai tu tiešām svēti mūsu svēti šo te raidlaiku, lai tas ir par svētību tiem, kas klausīsies un arī mums, kurus tu lieto. Svēt Mārtiņu, svēt mani, kungs, kungs, un viss, kas šeit notiek, lai tev par slavu un godu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen un āmen. Jā, slāvu tev, mīļais dabas tēvs, Jēzus vārdā. Ziniet, tagad esot šajā lūkšanā atnāca divi vārdi tādi. Esi gatavs. Esi gatavs. Esi amen. gatavs. Un, um, kad mēs ar Māru pārunājām šīs dienas raidījumu un um, kādas ir mūsu sirdīs domas, kā to salikt kopā. Un es katru reizi gribu pateikt eh, milzīgi paldies Svētam Garam. Jo, darbie draugi, es kādreiz arī esmu teicis to, ka eh, nu, nevienmēr sanāk tā, un arī šim raidījumam nesanāca tā, ka mēs ar Māri būtu pa iepriekšējo nedēļu vai mēnesi sazvanījušies, un tur tagad tā, un šī tā izrunājuši smalki, visas tās lietas. Nu, <laughs> ne, dzīve ir tāda, kāda ir Viņa ir interesanta. Jā, un, <laughs> mēs abi divi ar Māri esam gana eh, lietās iekšā. Un, eh, paldies Dievam, ka patiešām fokusējoties uz šo raidījumu, eh, bija tā, ka ir šī tēma, un es pilnībā uzticos Mārim un Svētā gara vadībai, un es zinu, kādas Mārim ir attiecības ar dabas tēvu, Nu, un tā ir milzīga privilēģija, ka tu vari tā uzticēties, būt tādā mierā. Jā, slādā, <laughs> ka tev nav jāsaskaņo katrs teikums, katrs punkts, ā, ko viņš pateiks ēterā tiešajā. Bet uh, viss gods slautam kungam. Un tāpēc arī, kad mēs šeit pārunājām kādas lietas, un īstenībā es ļoti izbaudu šo laiku, arī šobrīd šeit, kad mēs varam kalpot jums, darbie draugi, mēs esam divatā un es neesmu viens. Uh, Tā kā Salmans mācītājs trīs. teica, jā, mēs, trīs esam. mēs esam trīs, tas kungs, un mēs tikai <laughs> kā divi liecinieki. Jā. Alleluja. Un vēl jūs, dārgie audio klausītāji, kāda um, šī te fokusēšanās uz lietām ir ļoti būtiska, tas ir numur jā. viens, un arī tas, ka, mm, kā kāds ticības vīrs teica, tad, kad tev Dievs jau ir devis iespēju, tad ir nedaudz par vēlu gatavoties jā, šai iespējai. Amen. Un tāpēc mēs šodien parunāsim par brīnišķīgu dievu vīru, par Timoteju. Tiešām Timotejs, kā es sev piefiksēju, jauneklis, kas mīlēja Kristu Jēzu, uzticīgi apustulim Pāvilam kalpoja, ja tā var teikt, un, un, un bija kā māceklis, ja, jo viņš daudz kopā ar Pāvilu staigāja un darbojās. Un, mm. uh, es domāju, ka Svētais Gars arī sakārtoja šo kārtību tādu, ka mm, iepriekšējie raidījumi bija, nu, mēs centāmies ritīgi iedziļināties un pasīties no dažādām um, nu, skatu uh, punktiem, perspektīvēm jā, uz Pāvilu. Jā, jo Pāvils tiešām ir ļoti interesanta personība jaunajā derībā un spēcīga personība, paldies Dievam. Un tāpēc e, šeit sanāk tā kā nākošais, kad Timotejs, kā viņa e, gan skolnieks, gan kā pats Pāvils teica, kad viņš tā kā viņa mīļotais dēls varētu jā. teikt, jā, kā garīgais dēls. Un um, patiešām es domāju, ka uh, e, visa vecuma vīri E, mums ir ko mācīties no Timoteja. Tieši tā. Mums ir ko mācīties no Timoteja, jo īpaši es paskubinu jaunākos brāļus, patiešām palasiet uh, apakstuļu darbus. Mēs tās pieskarsimies kādai vietai apakstuļu darbos, kur pa Timoteju gan uh, pirmā vēstule Timotejam, gan otrā vēstule Timotejam, ko apustulis Pāvils raksta. Ja? Gan atkal vēl kādās citās viņš arī min. Vienkārši, ja tev datorā ir Bībele, tad ieliec vārdu Timotejs. Ja? <laughs> Jā, tu, tu, tu, tu varēsi diezgan daudz, kur atrast par Timoteju, ja kādas lietas. Bet es atgādināšu mūsu ciklu pamatrakstu vietu, un šī pamatrakstu vieta ir no vecās derības, otrās laiku grāmatas 16. nodaļas 9. panta. Un te mēs lasām tādus vārdus, jo tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turās. Cik brīnišķīgs vārds, ja? un es domāju, ka uh, Dārgais brāl, dārgā māsa, jo īpaši brāļi. Eh, ziniet, kā arī vecā derība saka, kad um, Dievs vecajā derībā saka, bet tas ir aktuāls, es domāju, arī šodien, kad tad, kad Dievs tev pasaka vārdu, tad uzraksti viņu mm -hmm. un turi savu acu priekšā. Tas tas, par ko mēs arī runājām, par fokusēšanos, jā. par uh, uzcītību, ja, par šīm vietām. Un tagad stāties priekšā, ja tu katru rītu izlasīsi Paņem mēnesi, paņem mēnesi, dārgais brāl, un noliec sev šo rakstu, šo vietiņu priekšā. Otrā laika grāmata, 16. pāns, 9. 16. nodaļas, 9. pāns. Tur tas pāns bija lielāks, bet tu tieši, tieši šo te. Eh, kā sacīt, es tev pat nelieku visu pāntu lasīt, tikai fragment vienu. <laughs> jā, jā. Un, un attiecini to uz sevi, jo tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, nu, ja tu esi Jēzu Kristu, tā, tad tu esi savu sirdi viņam uzticējis, lai viņš jā. stiprinātu mani, jo manas sirsniņa ja, ir viņā skaidra un viņam ir zinām mani mērķi. Ja? Jā. Un es pie viņa turos. Un paņēmu, mm. un šo te sāc apliecināt. Katru rītu, mēnešu laikā. Es domāju, ka pēc šī mēneša tu to darīsi automātiski, vēl kādu vārdu pieliks klāt. Jā. Bet es domāju, ka būs numur viens eh, rezultāts tavā domāšanā. Numur divi, par cik būs rezultāts tavā domāšanā, būs rezultāts tajā, ko tu runā. Numur trīs eh, būs rezultāts arī tajā, kā tu rīkojies. Jā. Un, Jā. Eh, tas nesīs augļus viennozīmīgi attiecībās ģimenē, draudzē, darbā, visur. Jā. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, draugi. Uh, un tagad mēs ejam tālāk atkal jau pie Timoteja. Nu, kāpēc es visu to priekšvārdu teicu? Tāpēc, ka, ja jūs pastudēsiet, pa, kaut vai bišķiņi iedziļināsieties Timoteja dzīvē, tad var redzēt, ka Timotejs praktizē vārdu. Viņš dzīvo jā, tajā. Viņš dzīvo tajā. Un mēs tagad bišķiņi par Timoteja vēsturi varam palasīt. Visi piefiksējam apustuļu darbus – Un apakstuļu darbos atrodam 16. nodaļu, un no paša pirmā pānta es nolasīšu šos te, kā es esmu atzīmējis, astoņus pāntus. Ja? Un tad mēs ar Mārķi pieķersimies višķiņ te kādām lietām interesantām, kas tieši runā par Timoteju, bet man ļoti patīk, ka šī te liecība ir, cik es saprotu, no Lūkas, kas ir sarakstījis mm. uh, apstuļu darbus. Jā. Jā, no Lūkas. Nu, lūk, un te to rakstīts tā, tā, tā no 1. pānta apstuļu darbos, 16. Nodaļā, 16. nodaļā. Viņš nonāca Derbē un Listrā. Te ir runa par Pāvilu. Par Pāvila ceļojumiem, par Pāvila nevis tāpat vien pastaigāšanos, bet par uh, kalpošanas ceļojumiem. Ja? Tātad uh, Pāvils ir nonācis Derbē un Listrā. Tur bija kāds māceklis, vārdā Timotejs, ticīgas jūdu sievas dēls, bet tēvs bija grieķis. Mēs atceramies visi, kad um, apustulis Lūka, ja, viņš ir ārsts, un e, viņa tā iezīme ir tā, ka viņš tā diezgan uh, nu, precīzi aprakstās lietas. Ja varbūt tās, ja tas būtu, nezinu, tur. Marks vai Jānis, viņiem būtu citi akcenti. Ja? Jā. Viņi tur nebūtu teikuši, ka ot, tāds Timotejs, viņam tur māma tā un, un tētis grieķis, nu, nebūtu varbūt vispār svarīgi viņiem. Bet par cik eh, lūk ir dakters, viņam ir svarīgi šīs lietas, es arī saprotu, ka svētais gars viņam to ir mm, vadīs, un kāpēc tas tā ir, mēs vēlāk par to bišķi pārunāsim, tas ir ļoti interesanti. Un tālāk, eh, otrais pāns, brāļi Listrā un Ikonijā bija devuši par viņu labu liecību Pāvils gribēja, lai tas viņam iet līdzi, un viņš to apgaizīja jūdu dēļ, kas dzīvoja tajā apvidū, jo visi zināja, ka viņa tēvs, tas ir Timoteja tēvs, bija grieķis. Pārsteigādam pilsētas, viņi tiem pavēlēja ievērot noteikumus, ko apstuļi un vecai Jeruzalemē bija devuši Draudzes tika stiprināts ticībā, un viņu skaits jo dienas vairojās. Bet viņiem ejot cauri Frīģiju un Galatiju, svētais gars aizliedza Dievu vārdu Āzijā runāt. Interesants fakts. Mhm. Un 7. pāns nonākuši mīzijas apvidū, viņi lūkoja iet uz Bitīniju, bet Jēzus gars viņiem neļāva pagājuši garām Mīzijai, viņi nonāca Troādā. Āmen. Patreiz. Un, um, Māri, cik interesanti, vai ne? Kad, um, es domāju, š, <laughs> te, te jau pat viena panta izlasot, tur ir tāds liels koncentrāts, ka oh, jā, te visos tajos astoņos pantos ir ļoti pamatīgs uh, nu, koncentrāts no tā visa, kas notiek. Un, uh, kāpēc Timotejs? Ja? te, es domāju, es esmu atzīmējis sev tādus trīs punktus, un, un Mārim noteikti ir vēl kādas lietas. Es tagad nolasīšu šos savējos, tad Māri došu beidzot vārdu tev. Nē, viss <laughs> Jā, un, un, un tā, tā, mēs, tā mēs te paskatīsimies, kā tās lietas notiekās, un kaut ko pamācīsimies no tā. Un tātad pirmā lieta, ko es esmu izsecinājis no šī te visa par Timoteju, kad uh, laba liecība no brāļiem – par Timoteju. Laba liecība. Ja? Tā tad mēs te lasījām, kad eh, Pāvils atnāk. Eh, tur bija kāds māceklis vārdā Timotejs. Ja? Nu, un visdrīzākais, kad no visa konteksta mēs saprotam, kad Pāvils nevis atnāk, ierauga un viņam pasaka Pāvils, vai kur Timotejs, bet Pāvils jau zināja, Jā. ka tur ir tāds Timotejs tajā draudzē, kas ir viņa vecā mamma, kas ir viņa mamma un vēl kādas lietas. Jo, kad mēs studējām par Pāvilu, mēs redzējām, ka Pāvils ir nu, tāds pamatīgs izpētītājs daudzās lietās. Jā. Un, eh, tāpat vien viņš neinteresējās par Timoteju. Tālāk. Eh, otrais punktiņš, kas man ir piefiksēts, ir uzticams un gatavs kalpot. Uh, to mēs redzam, ka viņš, kā Pāvils viņu aicina, tad viņš dodas līdzi. Ja? Tātad viņš ir uzticams un gatavs kalpot. Uh, Dažkārt mēs nu, domājam, ka mēs esam uzticami, bet tad, kad Dievs saka, nu, nu, ir kāda lieta, ja, ko citreiz brāļi, nu, tā kā, kā lai to saka, tā mīkstāk, tā labāk, lai neviens neapvainojos, kad, nu, labi, spērs ārā, kā ir, kad, kad, kad, kad Mēs sakām, jā, es uzticos Dievam, un tā, un tagad pienāk kāds brālis, kāds mācītājs un saka, nāc man līdzi, ejam tur un to, to darīsim. Bet es taču to vēl neesmu dzirdējis no Dieva, bet ja Dievs man to būtu pateicis, ja? nu, un īstenībā jau Dievs runā caur to brāli ja, vai māsu, bet eh, tāpēc, ka mums negribās un vai mēs neesam gatavi, ja, un mēs neesam uzticami īstenībā, pašā saknē. Ja? Jā. Tāpēc arī nekas nenotiek. Un šeit esmu sev piefiksējis, ka uzticams un gatavs kalpot, mm -hmm. un mhm. tas iet komplektā. Un trešā lieta, ko es piefiksēju no šīs raksturvietas, kad uh, evanģēlī dēļ ir gatavs ciest sāpes un nērtības. Nu, tās ir tās lietiņas, ko es piefiksēju. Marta, tev, man liekas, bija vēl kādas lietas, un tad mēs varētu patirzāt višķiņu šos te astoņus pāntus. Nu, kā jau teicu, mēs esam vienā garā, jā, tad, kad es lasīju to, kas man ir pierakstīts, man ir praktiski pierakstīts tas pats, kas tev. Tā ir liecība par Timoteju, jā, kad viņš bija uzticīgs bērns, ko Pāvils arī uzsver, jā, ka Timotejs ir viņa dēls, ticības dēls un, un uh, uzticīgs darba biedrs un kalps. Nu, patiesībā tas ir ļoti brīnišķīgs raksturojums, jā. Uh, kā būt darba biedram un būt kalpam, jo Jēzus teica, tas, kurš grib būt no jums lielākais, tas lai ir visu kalps. Amen. Amen. Un paldies Dievam, ka uh, Dievs tiešām bija Timotei sirdī ielicis šo te vēlēšanos kalpot, neskatoties uz to, kad viņa mamma bija ticīga, viņa ticēja Dievam, viņa tēcis bija prosēlīts, jā, nu, pagāns varētu teikt, jā, kas, kas uh, Eh, neticēja Dievam, bet arī pašā laikā viņš netika līdz, līdz, nu, nebija līdz šķēršļus tam, ka Timotejs varētu eh, šo te savu ticību attīstīt un izkopt šo te ticību Dievam. Ja? Kā viens no Dieva vīriem teica, ja, ka tā, kad māte viņu baroja ar krūti, ja, tad viņa, viņā šo te ticību arī investēja, un tad, kad uh, viņš jau, uh, tad, kad viņa viņu baroja, tad viņa viņam lasīja noteikti priekšā vai skaitīja šos svētos rakstus, Dieva vārtu. Ja, jā, kas jau darīja to veco derību, mm -hmm. jā, toru. Jā, kas arī teiks, kas nevis teiksim, bet kas iesakņojās viņā un atnes brīnišķīgu rezultātu, jo šis jauneklis, jā, kā mēs klausījāmies, ka Rīgas Reners mm. stāstīja par to, ja varētu būt no 16 līdz 20 gadu vecs, kad viņš pieņēma lēmumu iet līdzi apstulim Pāvilam. Nu, ja man kāds 16 gados būtu teicis, ka kādam jāiet līdzi kaut kur kaut ko darīt, jā, nu, protams, kad es noteikti par to aizdomātos. Bet šeit, kā tu jau teici, jā, kad ir šī te labā liecība. Brāļi Listrā un Ikonijā bija devuši liecību par viņu. Tātad neskatoties uz to, ka viņš bija jauns, jā, neskatoties uz to, kad uh, viņam varbūt nebija tik daudz un tik liela pieredze, kā gribētos. Ja? Tad pašā laikā liecība par viņa ticību un par viņu pašu bija ļoti, ļoti spēcīga, jo tā vienkārši Pāvila iedvesmoja noteikti pieņemt šo te lēmumu, piedāvāt Timotejam, ja, iet ar viņu kopā. Eh, protams, ka Timotejs nezināja Pāvila raksturu, <laughs> to mēs zinām no rakstiem, par cik mēs iepriekšējā pēdējā raidījumā mēs runājam par Pāvilu, ja, un viņš noteikti ja būtu uzzinājis, cik tas no sākuma būs smagi un grūti, diez vai viņš to būtu darījis, ja. jo es, es atceros vienu liecību, kad uh, viens no mācītājiem teica arī, kad uh, pienāca viens brālis klāt un teica, nu, ka es, es būtu gatavs tur kalpot kā misionārs, braukt uz turieni, bet, nu, tad, ja man būs laba alga, man būs kur dzīvot, man būs mašīna, nu, un vispārējais, jā. To jau Timotejam Pāvils nesolīja. Pāvils vienkārši redzēja viņa ticību, redzēja viņa nodošanos un vēlēšanos celt Dievu valstību un piedāvāja viņam šo te iespēju, ja, par atlīdzību nesolot vispār neko. Jo šī te atlīdzība jau nāk no Dieva. Ja mēs sējam Dievu valstībā, mēs atnododam Dievam sevi, tad Dievs arī no mums izveido to trauku, kuru viņš vēlās un noliek tajā vietā, kur ir sagatavotas svētības tieši priekš mums. Jā, jā. Un, un, un zin kā vēl to visu tā skatoties, vērojot, pārdomājot, mm, nu, redz, tāpēc ir tik ļoti svarīgi vīri, kad eh, mēs lasām rakstus, un mēs ne tikai lasām, bet mēs pārdomājam viņus, jā. Ja? mēs iedziļināmies viņos. Amen. Jo, Amen. tā kā tu māri teici, ja, kad bija šī te liecība par Pāvils saka, nu, kad es zināju tavu veco mammu, Jā. es zinu tavu mammu, un kad tavā mamā bija tā ticība, kas bija tavā vecajā mamā, un visdrīzākais, kā tev, Timotei, arī tāda pati ticība ir kā tavā vecā mamā un mamā. Un kas man iedrošina, kas man iedrošina skatā uz manu ģimeni, uz manu meitu, kad ja es staigāju kopā ar Dievu, es viņu dzirdu un es rīkojos tā kā viņš, es domāju, kā viņš, es runāju, es rīkojos, tad mana meita redzot, tā ir ticība, kad viņa arī to var iemantot. Jā, amen. Ka viņi to var iemantot. Redz, cik interesanti ir tas, ka, nu, pieņemsim, mēs zinām no šiem vēsturiskiem faktiem, ka tālāk, ka Timotejs uh, aug, attīstās, uh, darbojās kopā ar Pāvilu, kas nav vienkārši, bet tas norūda viņu visās lietās, jā. Uh, viņš nu, sasniedz tos mērķus, ko Dievs ir ielicis. Viņš ir kā mācītājs, tur vienā draudzē, un tad es domāju, ka viņš ir pat tā kā uh, tāds kaut kādam reģionam, arī kā, kā, nu, kā bīskaps kalpo. Jā, kā, kā vadītājs, jā. Uh, nu, par viņu veco māmu mēs nezinām, kas un kā bija, jā. Mēs zinām tikai, viņi bija ticīgi Dievam. Par viņu māmu mēs arī zinām, ka viņi bija ticīgi. Protams, jārēķinās ar to, ka tajos laikos, nu, sievietes nevarēja tā kalpot kā vīrieši, bet uh, viņas darīja to, ko Dievs viņām bija uzticējis. Jā. Un tāpēc Timotejs, Tā rezultātā lielākoties, es domāju, arī Ja, ka viņam bija kaut kāda šī te, jo to, ko mēs tikko arī lasījām, pirmajā pantā, kad Pāvils atnāk, un uh, uh, viņam jau ir informācija par Timoteju. Jā, tur bija kāds māceklis, jā. Jā, kad, uh, nu, tur varēja būt tikpat labi, nu, ne Timotejs, varēja kaut kāds cits vārds būt, jā. jā. Bet mēs redzam, ka tieši Timotejs, jā, un ir, ir vēsturi, un ir, ir viņa pieaugšanas vēsture. Un kā mēs jau minējām ar tevi, kad Pāvils tāpat vienu laiku netērē uz cilvēkiem. Ja? Viņš saprot, ka viņam tas skrējiens un atvēlētais laiks ir tik, cik viņš ir, un viņam ir jāuzspēj izdarīt, un, un daudz kas jāpadara. Ja? Un tāpēc viņš bija iemācījis visdrīzākais diezgan padaudz to informāciju par Timoteju, un viņš gribēja viņu satikt tur. Jā. Un tas ir interesanti. Ja? Un tāpēc, eh, brāļi, protams, arī māsas, kas mūs klausāties, mans jautājums pie tevīm ir šis te. Timotejs tajā brīdī bija tik gatavs, cik viņš bija gatavs. Bet viņš atsaucās. Jā. Un Pāvils redzēja, ka nu, priekš tā starta nu, ir viņam gatavība. Kas eh, šobrīd notiek tavā dzīvē? Eh, pieņemsim, Dievs aicina tevi kādā kalpošanā. Varbūt Dievs grib, lai tu beidzot sakārto lietas, kas ir saistīts ar tavu ģimeni, lai tev beidzot ir ģimene. Dievs nu, pamudina par bērniem vai par kalpošanu bērniem, kaut ko uzņemties draudzē, kaut ko uzņemties rādio, kaut vai mm, tu kā klausītājs, kurš varbūt tās atrodies nu, patālu, nu, it kā varētu teikt, no Rīgas un no radio mājas un tā tālāk, ja? varbūt prēļos, rēzeknē, vēl kaut kur. Un tu saki, no nu, kā tad, lai es kalpoju? Bet Dievs varbūt tev pamudina vienu laiku paņemt diennaktī, kad tu koncentrēti lūdz par radio Mariju. Arī, jā. Kad tu lūdz par kalpotāju katru, kas ir šeit, kad tu lūdz par finansēm, Ja? Un, un vai tu esi gatavs tam? Jā. Vai tu esi tam gatavs? Ja? Un, un tad, eh, kad eh, pieņemsim, pieņemsim, nu kā, nu, Liepājā, cik es saprotu, ja nu kas man didžejs palabos, mums ir taču komanda Liepājā, ja, kas, kas darbojās, ir. Redz, ja viņi... Ir gan Liepājā, gan arī Siguldā. Nu, Liepājā un Siguldā, super. Saprot, eh, ja viņi nebūtu domājuši, lūguši un gatavojušies Jā. par to, Un tajā brīdī, kad pavērās iespēja, tad nekas nebūtu. Tieši tā. Ja, bet Tieši šobrīd tā. ir. Un, un tas man ļoti, ļoti patīk Timotejā. Tas ir tas, ko es esmu paņēmis. Ja, kad ir šī labā liecība no brāļiem par Timoteju, kad viņš ir cītīgs, viņš, viņš gatavojās un atnāk Pāvils. Viņš saka, man te vajag, iesim, Jā. darīsim lielākas lietas. Un viņš ir gatavs savos 16 gados. Ja. Nu, tas, tas ir wow. Varbūt jau vēl kaut kas pāri ir, un tad mēs varam iet muzikālā pauzē. Nu šeit uh, uh otrā vēstulē Timotejām pirmā nodaļā, uh, tu jau pieminēji 5. un 6. pantā, piemini tavu neliekuļoto ticību, kas pa priekš mita tavā vecmātē Loidā un tavā mātē Eunikā. Bet es esmu pārliecināts mīt arī tevī. Dārgie, to Dievs saka katram no mums. Mm -hmm. Amen, šī ticība. Līdzīga ticība kā Timotēm, tā ir katrā no mums jautājums ir tikai, kas ir tās lietas, par kurām mēs ticam. Vai par to, ka mēs strādājot kļūsim bagāti, <laughs> vai mēs sameklēsim attiecības ar Dievu un nostiprināsim tās vēl vairāk, vai mēs rūpēsimies par savu ģimeni un par tām lietām, kuras Dievs mums ir uzticējis. Jā, un tas ļoti svarīgi, un šeit Timotejs izdarīja šo te izvēlu par labu Dievu valstībai. Un skatoties uz to izvēlu, kura izdarīja Timotejs, Sestajā pantā Pāvils saka, es šī iemesla atgādinu tev atdzīvināt Dieva žēlstības dāvanu, kas dota tev ar manu roku uzlikšanu. Dārgie, ja tev Jēzus ir pieskāries jau, un tu esi viņa bērns, un tu tiešām zini, ka tev ir šis te Dieva aicinājums, tad tev vairs nav nekas jāgaida, tev vienkārši jāļauj Dievam sev lietot. Sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni, jā, tā kā Jēzus teica. Un Pāvils arī to atgādina, sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni. Ļaujiet Dievam sev vadīt, ļaujiet Dievam mainīt jūsu dzīves. Ļoti bieži tā, ka mēs varbūt neredzam šo te izēju no kaut kādas situācijas, bet neredzam tikai tāpēc, ka mēs neklausam Dievu. Mēs vienkārši negribam dzirdēt, mēs esam pieraduši pie tā, kas mums jau ir apkārt. Mums nu, šis, šis te diskomforts ir kļūst mums par komfortu. Jo, jo mēs esam pieraduši dzīvot iespējams sāpēs, iespējams grūtībās, bet tādu dzīvi Dievs mums nav paredzējis. Priekš katra no mums ir aicinājums, kur Dievs ir ielicis mūsu sirdī. Mums vienkārši šis aicinājums ir jāatdzīvina jā, ar šo te Dievu pieskārienu, šo žēlstības dāvanu, ko Dievs mums ir devis. Un jāsako viņam, lai mēs būtu trauki viņa rokās. Jā, un um, redz, tāpēc ir um, katru svētdienu draudzē, nu, teiksim, katoļu brāļiem jums māsām ir šī mise. Jā, ne? un ne tikai svētdienā, jā, un mums ir atkal dievkalpojums, kā mēs to saucam, jā. sapulc, jā, kad uh, ja ir iespējams, tu esi klātesošs un varētu teikt, tu izbaudi šo te dievu pieskārienu, nu, Jā. šajā kopīgajā būšanā, lūkšanā, tur kāds var patiešām, tu var pieiet pie priestera varbūt tās un palūgt, uzliec man rokas un, un svētī un svaidi, kā, kā, kāda jums tā tradīcija ir, ja. Var, teiksim, mums arī tāpat būtu, teiksim, pagājušā svētdienā bija ļoti spēcīga kalpošana pie mums Pauskā draudzē, kur divas māsas kalpoja, māma un meita ar šo te, uh, sirds dziedināšanas mm. kalpošanu, mm. ko Dievs ir devis viņām dāvanu. Jā, tāpēc. ja viņas būtu apslāpējušas, tad viņas nekad neatrastos šeit Latvijā, jo viņas nebija no Latvijas. Jā. Ja? Bet viņas to neapslāpēja, viņas sadzirdēja, un vēl kas ir ļoti būtiski, uh, arī tāds domu grauds piefiksējiet. Uh, redz, uh, Timotejs, viņš strādāja uh, nu, pie sevis, ja? vai viņš atļāva Dievam strādāt pie sevis. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, jā, viņš darīja ikdienas arī nepieciešamās lietas, noteikti. Nav nekur teikts, ja, kad, kad uh, konkrēti uzskaitīts, bet nu, tāpēc jau no nu, tiem brāļiem bija laba liecība, ka uh, šis ir īstais puisis, ja, Pāvils, ir, ir, ir labi. Ja? Un, um, tā kā tu, Māri, teici, ja, kad, ja mēs gribam nu, dzīvot strādāt tikai tāpēc, lai nopelnītu naudu, un varbūt tās nopelnīt vairāk to naudu, un tam mēs būsim kaut kādā nosacītā komfortā, es teikšu, ka tā ir problēma. Jā. Bet, ja tu dzīvosi un ar Dievu palīgu strādās pie sevis, ļaus Dievam strādāt pie tevis, svētam garam, tad tu gan ieraudzīsi to pareizo vīziju, kas ir tavai dzīvēi, un tu ieraudzīsi to nodrošinājumu, kas ir tavai dzīvē. Jā. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka redzot cilvēku liecības, sākot no vecās derības līdz mūsdienām, visi, kas ir bijuši uzticējušies Dievam, paklausījuši un bijuši viņa aicinājumā, kad patiešām šis arī tas materiālais nodrošinājums lielākoties visiem ir bijis uh, lielisks. Ja? Nu, varbūt tās kāds saka, nu, jā, nu, tas tur varbūt galīgi tur nabadzībā nomira, bet nu, viņš bija uzticējies Dievam. Jā, varbūt, bet nu, mēs nevaram ieiet atkal tā cilvēka prātā un saprast, kāpēc viņš varbūt tās bija dzīvē kaut kādas lietas, tādas vai citādākas izvēles izdarījis, un, un kāpēc tas rezultāts bija tieši tāds. Bet jebkurā gadījumā, eh, ja tas ir cilvēks, pa kura ticība vēl ar vienu runā, tas vien par kaut ko liecina. Jā, tā mēnesi. Ja? Amen, nu, lūk, darbie draugi, eh, tagad muzikāla pauze un pēc tam turpinām. Halleluja, amen. <laughs> Vai ne? Tāda priecīga dziesma bija. Jā, slavu Dievam. Paldies Dievam, paldies Dievam par Lanu, kas viņu sarakstīja, saņēma un visiem, kas varēja viņu nodziedāt, nospēlēt un mums iepriecināt un Dievu pagodināt. Dargie draugi, brāļi un mās, vīri, kas klausaties mūsu, šodien mēs runājam par ietekmīgiem vīriem Bībelē un mūsu tēma ir par Timoteju bet tiešām par eh, šeit apakstuļu darbos aprakstīts, ka viņš ir vēl tāds jauns, jaunēklis, ja, bet nu, mm, tas gala rezultātā viņš pieauga un nobrieda par, nu, es gribētu teikt, par tādu ritīgu uh, dieva karēvi, kurš bija pilnībā uzticējies, bet priekš tā vajadzīgas arī, protams, ir kādas īpašības. Un um, kādas īpašības jau Dievs kā dāvans viņā bija ielicis, un tad turpinājās darbs pie tā visa. Un es domāju, ka, darbie draugi, Dievs arī katram no mums, tā vismaz Dieva vārds saka, ir devis šīs garīgās dāvanas. Un uh, mūsu akal daļa ir kopā ar debes tēvu, ar svētu garu, ar Jēzu, tad atrast uh, to pielietojumu, saprast, kas ir šīs te dāvanas, uh, un vienkārši dzīvot paklausībā un darboties viņās. Un mēs ar Māriju jau iesākām un skatījāmies, ja, un mēs arī jums līdzdalījām šo te, kad par Timoteju bija šī te labā liecība, kad viņa, un viņā ir uh, vecās mammas un mammas ieliktās, uh, kā sacīt, uh, nu, pamatlietas, kā saknes, varētu teikt, kur, kur, kur aizķerās un, un es pēc tam augļus, jā, ticībā un iet uz priekšu. Un tad, tad eh, vienā dienā pie viņa atnāk uz līstru apustulis Pāvils un saka, mm, ka lausies, man tev vajag kalpošanā, jā, un Pāvils zina, ko viņam vajag, un viņš ir tāds varētu teikt, diezgan izvēlīgs vīrs. <laughs> Viņš neņems kuru katru pie sevis un, un, un nemācīs, jā. bet um, visa rezultātā, tu jau nolasīji šo te otro mm, Timotejam, jā, pirmo nodaļu, kur bija arī šī te Pāvila iedrošinājums. Un, mm, nu, vismaz mūsu bībelēs nav tik daudz uh, personu, kam Pāvils būtu rakstījis vēstules, un mēs viņus šodien vēl varētu lasīt. Jā. Bet eh, Timotejs ir viena no tām personām, un mēs šeit pat lasām divas vēstules, ja, kas ir saglabājušās līdz mūsu dienām. Un, un es domāju, ka tas ir spēcīgi un tas ir brīnišķīgi, un viennozīmīgi tas ir Dieva darbs, ka tas tā ir, jo nu, kas tur var būt tās vēl kādas daudz, daudz vēstules tika rakstītas, kuras vispār mēs nemaz nezinām, ka tādas eksistē. Jā, un kādiem cilvēkiem, bet šeit mēs to redzam. Un es domāju, ka draugi patiešām es vēlreiz uzdošu šo jautājumu, vai tu esi gatavs? Vai tu esi gatavs, vai tu gatavojies ja? Ja tam mērķim, tam sapnim, ko Dievs ir ielicis tevī, kad uh, īstajā brīdī, īstajā laikā Dievs te pajautās, tu esi gatavs, viss startējam. Ja, kā mēs ar tevi runājām arī par vienu eh, amerikāņu ticības brāli, kurš pavasarī aizgāja mūžībā, un kad, kad Dievs viņam deva redzējumu, kā viņš kalpos, viņš tā kalpos daudziem tūkstošiem cilvēku, ja, un iedrošinās viņus un vedīs viņus pie Kristus un evaņģēliju, eh, labās lietas viņiem mācīs, ja, un viņam bijusi viņa aizkulises. Ja, un Dievs viņam arī teica, vai tu esi gatavs, vai tu esi gatavs. Ej, ej savā kambarī, ej savā istabā, ej istabā mācies Dievu vārdu sludināt. Kaut arī tev vispār nekāda priekšstata nav, um, kurā draudzē būs, kur tu nebūsi, kas, ko, kā, kādā veidā. Ja? Tajā pašā laikā viņš bija uh, uzticams uh, sava drauga, arī cita sludinātāja, kurš vēl ar vienu kalpo un ir, kuram patiešām pasauli liela, ka, pasaulē liela kalpošana, ja, uzticams draugs, kurš kārtoja viņam elementārās lietas, ja, tur kaut kādas transporta lietas, palīdzēja finanses lietas kārtot. Ja. Tas man arī tā īstenībā tā kā tādu nu, šo tēmu par Timoteju parādu. Ja. Mēs jau nezinām tās, it kā, ko mēs dzīvē sakam, nu tās jau tādas praktiskās lietas, vai tur vispārībā tā ir kalpošana Dievam, ja Bet uh, es ticu, ka eh, Timotejam bija jāparūpējās par praktiskām lietām arī Pāvila sakarībā. Noteikti. Vai ne? Un paskaties, kas te notiekās apustuļu darbos 16. nodaļā, ka palasām mēs eh, uz priekšu. Ja? Tad, teiksim, no 3. panta palasīsim vēl uz priekšu. Pāvils gribēja, lai tas viņam iet līdzi, un viņš to apgraizīja jūdu dēļ, kas dzīvoja Tanī apvidū, jo visi zināja, ka viņa tēvs bija grieķis. Te ir tā tēma, kad um, uh, viņš ir tik karsts, tik uzdev, nu, tāds uzticams Timotejs, ja, kad, uh, nu, <laughs> kā saka, um, zīdainīti apgraizīti, ja, tā ir viena lieta. Tur, tā ir tradīcija. Jā, tā ir tradīcija, kurā tur tajā brīdī tas viss dienā pēc dzimšanas no, notiekās, jā. jā, un tā. Bet šeit cilvēks, nu, kā mēs saprotam no vēstures, plus mīnus 16 gadi, nu, iedod ja man, tas ir pieaudzis vīrietis. Parakstīties, varētu teikt, uz operāciju, jā, un tajos laikos, es nezinu, kaut kāda anestēzija bija, nebija. <laughs> jā, mēs zinām šo te stāstu par mūsu tēvu tēvu Abrahāmu, Ja, kad uh, bija šī asins derība jānoslēdz, un jā, jā. tur bija vairākas dienas, kad, kad, kad tas tika izdarīts, un šie pieaugušie vīri nespēja darīt neko. Ja, un, un šeit, uh, jā, nu labi, varēja teikt, ka Timotejs viņš ir. 11 gadi, tur ir tas nu, rītīgi karsts, tāds tīnīdžers, jā, varētu teikt, jā, nu, viss, viss notiekās, tur skrien un darīs. Uh, Bet es domāju, ka nemaz nebūs šobrīd tik daudz jauni puiši, kas pateiks, ka evanģēlī dēļ, tur, kur iešu līdz tur vienam skolotājam vārdā Pāvils, un, un tagad pēkšņi man ir tāda dilema, kā saka, ka dēļ tiem kaut kādiem, kas nav pat manējie, ja, <laughs> jo man teica, ta grieķis ir, un tāpēc es neesmu apgraizīts, ja, tikai mamma ir no jūdiem, uh, Bet to dēļ šitiem te man ir tagad jāapgriezās. Nu, paga, nu. Nu, mūsdienās mēs to teiktu, nu, Dieva žēlstība pār visu mīlestību. Un, e, sat, jums nepatīk, nenāciet. <laughs> Jā. jā. Bet par cik Pāvils zināja, ka viņam ir jāiet pie viņiem un arī jākalpo jā, šiem te jūdiem, ebrejiem. Un ja viņš nebūs apgaizīts, tad viņu viņa galvā neņems. Un tas ir būtiski un viņš ir gatavs. Jā. Viņš tiek apgaizīts. Un paskatieties, kas notiekās tālāk. Šeit ir 4. pāns. Un droši vien kaut kāds laiks pagāja, kamēr, kamēr viņš varēja staigāt, ja, pārstaigādami pilsētas. Viņi tiem pavēlēja ievērot noteikumus, tas jau tiem draugiem, ticīgajiem, ja, ko apstuļi un vecie Jeruzalemē bija devuši. Un es domāju, paskatieties, jā, labi, tur ir Pāvils, ja, bet šeit ir tāpēc daudz skaitlī teikts Ja, viņi tiem pavēlēja, viņi, viņi divi. Un ja viņš nebūtu bijis apgraizīts, ja viņš nebūtu maksājis šo te cenu, Jā. tad grūti pateikt, kā tur būtu. Ja? Jo no divu vai trīs mutes liecības. Ja? Jā. Un, protams, Pāvēlim ir autoritāte, svēta garu autoritāte un visas tās lietas, bet ne par velti viņš paņēma Timoteju. Ne par velti bija šī apgaizīšana. Un es domāju, arī mūsdienās, kad Māri, ir kādas lietas, Varbūt tā nav šāda veida fiziska apgleznošana, bet ir kaut kas mūsu raksturā, ko Dievs grib apglezīt. <laughs> Paņemt nost, jā, lai varētu kalpot tālāk. Jā. Jā. Un cik mēs esam gatavi pateikt, jā, darām. Šeit mēs redzam rezultātu. Jā. Tālāk, piektais pants, draugs tika stiprināts ticībā, tāpēc, un viņu skaits jau dienas vairojās tāpēc. Jā? Bet viņiem ejot cauri Frīģiju un Galatiju, Svētais gars aizliedz Dieva vārdu Āzijā runāt. Tas arī man interesanti, vai ne? Tāds, tāds it kā nians, bet e, tāpēc, ka viņi ir tik ļoti gatavi kalpot, tad uh, varētu teikt, ne Pāvils, kurš, nu, kā mēs zinām, nu, reāls runātājs. Nu, viņam pateikt, kad klausies Pāvilu, viņš saka, uzstāties laikā, nelaikā, jā. Ja? Un šeit speciāli tāpēc ir eh, mūsu parādīts rakstos, ka svētais gars teica, klusē. Un Timotejam klusē un nebūs. Kas tev vēl sakāms par šito? Es domāju, ka ir, eh, Dievam bija noteikts nodoms, kāpēc viņš neļāva viņiem runāt tajā vietā. Iespējams, ka Dievam jau bija sagatavots pilnīgi viss, bet nepriekš šī brīža. Un daž, dažkārt arī mūsu dzīvē ir tā, ja, kad eh, arī mani bijis, kad man vienkārši ir jāklusē un jāklausās tas, ko Dievs vēlās man pateikt. Jo tad, ja es runāju, tad, ja es uh, izpaužu savas emocijas un, un kaut kādā mērā mēģinu uh, pats sevi prezentēt un apliecināt, nevis Dievu, ja? tad ļoti bieži iznāk tā, ka mēs varam izdarīt kaut ko nepareizi. Šeit es domāju, ka uh, Dievs parūpējās par to, lai Pāvils un Timotejs viņi runātu pareizā laikā, pareizā vietā un tos vārdus, kurus Dievs ir sarūpējis. Bet ir vēl viena ļoti svarīga nianses, ka šai auditorijai jābūt gatavai. Mm. Svētiem garam pie šiem cilvēkiem vēl bija jāstrādā, un es domāju, ka tas bija iemesls, kāpēc ja, Dievs arī neļāva viņiem sludināt, svētais gars neļāva sludināt viņiem šo te vārdu. Jo arī mums ir jā, tā kā tu teici, ja, kad laikā un nelaikā, vietā un nevietā, mums ir jārunā un jāstāst. Ja. Bet ir, ir reizes, ja, arī man pašam ir bijis, kad es vēlos runāt par Dievu, par Dievu valstību, liecināt par to, ja, un es jūtu no Dieva, ka Dievs saka, nevajag, jo vēl nav laiks. Jā, protams, mēs varam teikt, ka laiks ir vienmēr, jā un amen, bet augsni sagatavo Dievs. Mēs, mēs varam iesēt sēklu, mēs varam atnest sev līdzi šo te labestību, mēs varam atnest līdzi šo te mīlestību jā, no Dieva un, un visu, visu labāko, kas mums ir. Bet ja šī augsne ir akmeņaina, jā, ja tur nav pat šo te ērkšķu, vispār nav, ne, teiksim, zemes kā tādas kā augsnes, jā, tad šī sēkla būs vienkārši izšķiest par vēl, tā vienkārši būs nomest zemē. Un ir rakstīts arī, lai mēs neberam pērles, jā, ruksīšiem priekšā, un, un citas lietas nedaram tādas, ja, kas, kas tiešām tajā laikā un tajā brīdī nu, nav nepieciešams. Uh, ja mēs runājam par Timoteju un Pāvilu konkrēti, ja, tad tas nekādā gadījumā nemainīja Dievu nodomu. Mm. Jo Dievam bija plāns aizvest viņus līdz tai vietai, kuru viņš jau bija sagatavojis, kurā viņiem bija jābūt. Un es domāju, ka no turienes izējot arī šī liecība par Timoteju, par Pāvilu, par to, ko viņi darīja un par Kristus mērķi aizsniegt šo te auditoriju, ebrejus, ja, ka tas kļūpa pēc tam vēl skaidrāks. Iespējams, ka tādā vietā, kur viņiem, viņi it kā gribēja runāt Āzijā, ja? mm. kad ja viņi to tur būtu darījuši, iespējams, ka viņi būtu izsaukuši nekārtības, un tas būtu izsaucis atkal arestus un cietumu un visu pārējo. Ja? Un varbūt arī, kad pasargājot Timoteju no cietuma, Svētais gars neļāva Pāvilam strikti runāt par to, kas ir Dievs, jā, kas ir viņa valstība un kāpēc ir jāatgriežas jā, mhm. no šīs reliģijas uz ticību Dievam. Es domāju, ka tas nu, varētu būt viens no iemesliem. Jo iepriekš mēs lasījām, kad uh, viņi tiem pavēlēja ievērot noteikumus, ko apustuļi un vecā Jeruzalemē uh, bija devuši. Ja? Tad, tad šie noteikumi bija ļoti strikti. Ja? At, uh, at, nepārkāpt laulību, atturēties no netiklības, atturēties no žņauktajā un uh, Eh, neēst asins, nelietot uzturā, ja, kas ir. Tas ir trīs lietas, kas šī konsulā tika pieņemtas, ja. Un ja tie ir pagāni, tad tā ir viņu dzīve. Ja? Šie te tempļi, kuros viņi pielūdza šos viltus dievus un visu pārējo, tad tā bija viņu dzīve, tā bija viņu dzīvība. Un tagad viens ienāks, tas ir apmēram tā kā koku iebraukt irseņu pūznī, iršu pūznī, ja? un kad tu nezini, uz kura pusi bēgt. Ja? Nu, tad dievs viņam no rokām šo te koku izņēma, pagaidām teica, vēl nē. Kā sacīt, tu gribēji svētīt irš, iršus ar koku iebakstot, ja? un viņi tev svētīja attiecīgi <laughs> jā, ar, zelodi, ar to, kas viņi... <laughs> jā. Nu jā, nu redz, un, un par to ir tā tēma, un tas, teiksim, mani sajūsmina, kad um, šie divi, to, ko Lūks mums grib parādīt, apstāties darbos, ka šie divi eh, cilvēki, viņi ir jūtīgi tieši paklausībā Dievam. Jo paskatieties, kas notiek tālāk atkal. Ja? Uh, un interesanti, ka Lūka, kā, kā viņš to nu, specifiski uzsver, ja? kad šī eh, sestajā pantā ir – Svētais gars aizliedza dievu vārdu. Āzijā runāt. Pēc tam 7. pantā nonākuši mīzijas apvidū, viņi lūkoja iet uz bitīniju, bet Jēzus gars viņiem neļāva. Ja. Cik interesanti, vai ne? Un, un, un e, kad es domāju, ka šeit ne par velti ir ilgs, ja, kad mēs zinām, kad Dievs, nu, kungs Jēzus, viņš, kad teica, es iešu pie tēvu, es sūtīšu aizstāv, ja, jā. skolotāji. Kas tas ir? Tas ir svētais gars. Jā, mē. ja. Tā tad, un tas šeit ir uzsvērts, un um, tas nav tāpat vien. Ja. Tālāk atkal ja, šīs te, šeit atkal ir Jēzus gars, jeb mm. glābēja gars. Ja. Jā, Mēs atceramies, jā. kad vārds Jēzus nozīmē glābējs, pestītājs. Ja. Kad atkal, atkal ir šīs te, ka viņš viņiem neļauj. Neļauj, un viss. Ja? Un es domāju, cik daudzas reizes ir nu, mūsu dzīvēs bijis tā, ka nu, tā kā, ir šie tie labie nodomi, bet kā? Nu, taču jāsludina vārds. Un, un, un, un tik tiešām Jēzus garš saka, nu nevajag, tā kā tu teici, minēji, ja nav, nav īstā brīdis, īstais laiks, ja, uh, Bet tas taču tā nevar būt, ja? nu, atkāpies sātani ja? <laughs> vai kaut kā tā. Bet šeit mēs redzam apustuļu darbos, eh, cik plašs, cik vispusīgs ir Dievs un eh, cik jābūt mums ir jūtīgiem uz šo sadarbošanos ar viņu. Ja? Un pēc tam astoties pagājuši garām mizijai, viņi nonāca strādāt. Jūsu draugi, protams, paņemat, izlasiet visu 16. nodaļu, izlasiet visus apakstoju darbus. Ja? Šodien, šobrīd mēs to nedarīsim. Un ieraugiet šīs lietas. Mārķis mums vēl kādas dažas minūtes, un jānoslēdz. Es domāju, tev noteikti ir vēl kāds vārds. Jā, tu tagad pateici par to, kad, kad Dievs mm, ja svētais gars un eh, Jēzus neļauj viņiem to darīt. Dārgie, nu nevienmēr un nevisur mums ir jārunā par Dievu. Jā, bet mums ir jādzīvo tā, lai mums pienākt klāt un pajautāt, ar ko kopā mēs dzīvojam, kas ir mūsu dzīves kungs. Un es domāju, ka šeit svētais gars un, un Jēzus arī lietoja viņus, jā, redzot viņu nodošanos, redzot viņu Pāvilu un Timoteju šo nodošanos un vēlēšanos kalpot, nevis ar skaļiem vārdiem, jā, nevis sitot sev pa krūtīm, mēs esam kristieši, mēs tagad atnesām jaunu kārtību, jā, bet tieši mīlestībā kalpojot tiem, kuriem viņi kalpoja, tie arī atvēra šis sirds noteikti un arī Dievs varēja tad ieguldīt jau šīs te sēklas, iesēt ļoti labā augsnē, kuras izaug un pēc tam atnes arī rezultātu, jo mēs zinām, kad Āzijā bija viena no lielākajām draudzēm, tā bija Efesas draudz, ja, kurā Timotejs bija pēc tam mācītājs. Jā, un teiksim, no šīs dienas skatījuma, no vēsturisko notikumu skatījuma, man no vienas puses ir ļoti žēl, kad um, visas šīs te zemes teritorijas, šobrīd, šobrīd pārvalda musulmaņi. Jā, un, un diemžēl, diemžēl e, tas kaut kādā mērā notika tikai tāpēc, ka kristieši tajā brīdī nebija vienoti, un viņi pazaudēja šīs te teritorijas. Un, e, no otras puses, tās bija teritorijas, kur, kā mēs redzam, svētais gārs, Kristus gārs Pāvilu, Timoteju un vēl kādus brāļus veda, un viņi ar savām dzīvībām, nu, protams, Dieva spēkām žēlstībā ieguva to teritoriju priekš Dieva, priekš Kristus, priekš Kristus draudzes. Un tajā pašā laikā, tad, kad Kristus miesā nav vienprātības, nav nodošanās, nav pareizo motīvu, tad tu vienkārši vari pazaudēt to teritoriju. Tāpēc šodien noslēdzot šīs dienas pārdomas, bet nākošajā raidījumā mēs turpināsim par Timoteju. Un uh, es vēlreiz gribu likt pie sirds, vai tu esi gatavs, vai tu esi gatavs. Gatavojies, gatavojies, gatavojies, dargais draugs. Arī vēl kāds vārds tev? Kāda ir liecība par mani un kāda ir liecība par tevi? No Amen. tiem cilvēkiem, kas ir mums apkārt. Amen. Jā, darbie draugi, vīri stāvam kā vīri,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 pasiva.